Cuba Información. Pizkanaka pizkanaka saio honen kolaboratzaileak berreskuratzen ari ginen, baina bat eh, falta zitzaigun eta entzule guztiak ari zineten galdezka ea maia noiz etorriko zen, noiz itzuliko zen, ba gurekin daukagu beste bain ere, kuba informazioen eh, proiektuko amaia rosa, zarratzaldeon amaia. Zarratzaldeon, hemen naiz, bai. Bai, bai, etzinen galdu. <laughs> Ez, enez, eh, bideti galdu ez. Ez, etzarak ari bera joan, ez. Ez, baina, bueno, urrengo, ba. urrengo, urrengo jabetean, kontatuko txut. Oso ondo, ondo, hori primizia moduan. <laughs> Bitartean, eh, lehenengo bideotako bat, bada, edo, gaurkoan komentatuko duzun lehenengo bideoa da, bost preso kubatarretako bat eh, askatu egin dutela, edo, bueno, e-, erdi askatu. Bai, ala da, eh, Rene González, amairu urte kartzelan eman ondoren, ba, bueno, pasan ostiralean, urriak zazpi, aske utzi zuten, Rene González da, ba, bueno, Amerikako estatuatuetan preso zegoen bost, bost kubatarretako bat, goratuko duzuenez, ba, bueno, ba, beste Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino eta Antonio Guerreroekin batera atzilatu zuten rene ba, larogo eta mazortzian, oren dela mair urte, espioitza lanak egitea egotxita, beste Laura hartzelan jarraitzen dute, Eta, bueno, ba, Rene Gonzalezek Floridako kartzeratik irten da, baina oso ondo esan duzunez, ba, bueno, e, zentxapeko askatasunean askatu bueno, aske utzi dute, irurtez, orduan ezin da kubara itxuli. Esan bezala, Renek eh, pasan astiralean utzi zuen Floridako Mariana Espetzea, eta kanpoan, ba, bueno, zain zituen bi anaia eta aita. Olga Salanueva, hemen izan genuen Bilbon e, buruz berra egiten, Olga Salanueva emaztea eta bere ama zeuden Ameriketako estatua estatuatuetan, eh, herrialdean sartzeko baimenik bizarik emanen zietelako, Eta bueno, aipatzekoa da, ba hori, ba bere maztea Olga Sara Nueva, e, eh, ez duela ren ikusi azkenengo 11 urtetan, e, eh, biza ukatu egin dutelako beti. Eta bueno, ba aski utzi zuten eta lehenengo masterek izen zuen lehenengo elkarrizketa telefonoz, ba bueno, entzun egingo dugu. Mi amor, besote. Oye, somos dos, nos respetamos, estamos de esta de No, bien, a lo que anoche me, me sorprendieron ahí, me hicieron una movida que, que es bastante estándar y me metieron en el hueco como a las 8. Me cogieron, me llamaron, y entonces ahí dormí en el hueco. Que generalmente ellos hacen eso, cuando van a movilizar a alguien temprano por la madrugada, tienen el librito, tienen eso, ¿no? pero yo no pensé que me lo fueran a hacer porque realmente me parecía más práctico que me despertaran en la set y salir. Pero bueno, lo hicieron. Y entonces, ah, bien, me pasé ahí en el hueco el resto de la noche, dormí bien. Y nada, ah, me levantaron. Brinqué, por supuesto, como un resorte. Y todo rapidísimo, rapidísimo. Desde que me abrieron la celda de hueco hasta que salí, 10 minutos. Rene Gonzálezen eh, adierazpenak eh, espetzetik atera ondoren zaintzapeko azkatasunean eh, amaiak esaten zuenez, bestetik lehen esaten zenidan, autobombo pizka bat egingo zenuela. Bai, etorri naiz, baina autobombo egitera be bai, bai, eh? Bai, bai, bueno, Euskadiko urrengo astean bitzaldi antolatu ditu, eta, bueno, hoien berri ematen atorbe bai, agendak prest, Eta lena asteazkenean Komite Internazionalistak eta Azkapena eh, taldeekin batera antolatuta e, Kubaren elkartasuna Argentinan. E, ikatenian izango da, asteazkenean esan bezala, zazpiterdietan, eta Claudia Kamba, e, Josi Puedo eta Operazion Milagro programen koordinatzailea Argentinan izango dugu bertan. E, kanpak alfabetatze eta sasun programa doako buruz e, berba ingo du e, gogora dezagun, jo si puedo ba, alfabetatze programa kubatarra dela, hainbat herrialetan martzan dagoela, tartean Espainiako Sevilla irian, eta, bueno, ba, Claudia Kanba Argentinako esperientzia horren berri emango digu, mm, bertan berreun jo si puedo alfabetatze zentro daude, mila pertsonatik gora idazten erakurtzen ikasten ari dira, eta guztira, ba, ia hogeita bimila lagun alfabetatu dira Argentinan, jo si puedo programa horri esker. Bestalde, Operazio Milagro ba, bueno, e, eh, Operazio Milagro e, Kubak eta Venezuelak martxan jarri zuten osasun programa bada, 2000 lauean. E, eh, Gitaz morren helburua da, ba, bueno, Latinoamerikan itxutasunari aurre hartzea eta ekusmen arazoak sendatzea. E, 2000 lautik, e, kubatar medikuek milioi bat eta zeirun mila ebakuntza egin dituzte, eta horietako hogeita mar Argentinan. Bueno, labur esan da, Claudia Kanba, kubaren ekartasun Argentina mintzaga izango du, ikaten eon azkenean urriak emeretzi, zazpit erdietatik aurrera, beraz, animatu eta hurbildu. E, eta, eh, bai, bigarren beste bigarren etxalde bat. hori da, bigarren etxaldea. Euskadi Kubak elkarteak e, antolatuta, Carlos Tena kasetaria eta Alicia Armida aktoriak izango dira, honetan Bilboko burtsa kulturetzean, pelota kalean, eta itzaldiaren izenburua edabideak eta kubaren aurkako manipulazioa badute hor zeresan handia zer eta zer asko eta eta bueno ba esan bezala bi txordu hoietara gonbidatzen zaituztegu eta bukatzeko kuba informazioneko webuneko tartea lehenengoa ikaste bai, igual gogoratuko dugu e, itzaldia, itzaldien itzorduak bai Claudia Campa, eh, Josi Puedo eta Operación Milagro programen koordinatzailea Argentinan, izango da eh, ikateneon urriaren emeretzean, urrengo asteazkenean, zazpiter ditatik aurrera. Ikateneo ibenikaian ikaian dago. Bai. Eta bigarren itzaldia, edabideak eta kueren aurkako manipulazioa, Carlos Tena kasetaria eta Liza Hermida aktoreak eh, horren inguruan arituko dira, Ostegunean urriako gehi, zazpiterrietatik aurrera Bilboko Burtsa Kulturetzean pelotakalea amar. Eta orain bai musikarekin amaituko dugu. Bai, nahiko da matraka ematearekin nahikoa, eta orain pizka, eh, musika pizka jarriko dugu. Atzo urriaren amabian, arrasaren eguna eta edo indigenen erresistentziaren eguna ospatu zuten Latinoamerikako hainbat herrialdetan. Eta guk ere indigenen erresistentzia egunari soinu banda jarriko diogu. Puerto Rico kokoie 13 taldearen Latinoamerikakan tautatu hautatu dugu, kasuetan abeslariak Los Tigres del Norte Mexikoko taldearekin abesten du eta zuzenekoa da. Beraz, goza esazue eta laster arte. Horrekin eh, geratuko gara, amaia mila ezker eta horrengo aster